بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تنشكر الله سبحانه وتعالى na kumtumia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu mwalimu wetu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunapokutana tena kukumbushana machache kuhusiana na aqida ya ahlu sunnah wal jamaa imani ya ahlu sunnah wanaofuata sunna ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufuata mwenendo wa masahaba wanafunzi wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na huu ndo Uislamu wa kisawasawa. Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye anajitahidi yeye kuhakikisha ya kuwa imani yake kuhakikisha ya kuwa matendo yake kuhakikisha ya kuwa dini yake ni kama au ni ile dini ambayo alifunza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuachia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuifanya na kuielewa dini yake kama walivyoelewa wema waliotangulia na katika darasa iliyotangulia katika muqaddama muqaddima huwa al-Imam as sad rahimahullah tulipitia maneno yake rahimahullah aliposema fayashhaduna ahlusunna wal jamaa watu ambao wanajikakamua na kujiza, titi kufuata mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wao yashhaduna anna Allah huwa ar-rabb al-ilahu al-ma'bud wanashuhudia ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola anayefaa kuabudiwa peke yake aliyekamilika katika sifa zake فيعبدونه وحده مخلصين له الدين wakawa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa ikhlasi bila kumshirikisha na chochote leo biidhnillah ta'ala tutaendelea na sehemu nyingine ya maneno ya Sheikh rahimahullah na asema wayaqulun anna Allah huwa al-khaliq al-bari al-musawwir ahlus sunnah wal jamaa wanamsifu Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake mazuri na sifa zake njema na miongoni mwa majina haya mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala wao husema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala ni muumba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Bari Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Musawwir Majina haya matatu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yametajwa katika sehemu mbalimbali ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni majina ambayo yanakaribiana mno kwa maana maana ya majina haya yanakaribiana sana jina la kwanza ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala ya al-Khaliq jina la al-Khaliq muumba na al-khaliq maana yake ni yule ambaye ameumba jambo ambalo kwamba halikukuwa wala lilikuwa halijulikani ametengeza kitu ambacho kwamba lam yasbaq lahu mithalun sabiq yani halikutanguliwa na kitu kama hiko halikukuwa halikutanguliwa halikujulikana lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake na ujuzi yake Allah subhanahu wa ta'ala akaumba jambo kama lile kuna wakati ambapo mwanadamu yeye hakuwa ni kiumbe katika huu ulimwengu ulimwengu ulikuwepo lakini mwanadamu hakuwa hal ata ala al-insani min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ime, imepita wakati katika huu ulimwengu ambapo mwanadamu hakuwa ni kiumbe wa kutajika mwanadamu hakuwepo mwanadamu hakujulikana lakini Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqna al-insan Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu kwa hivyo al-insan lam yakun ala qaid al-haya mwanadamu yeye hakuwa ni kiumbe hakuwepo Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba nabi Adam alayhi salam na kutokamana akaumba aka, aka Hawa alayhi salam kutoka kwa ubavu wa nabi Adam alayhi salam kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaumba wengi miongoni mwa wanadamu kutokamana na Adam na Hawa يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kila khutba sisi hukumbushwa maneno haya ya kuwa enye wanadamu mcheni Mola wenu muogopeni Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amewaumbeni kutokamana na nafsi moja Adam alayhi salam kisha akaumba zaujaha patna wake akaumba mke wake kutoka kwake kutoka kwa Adam alayhi salam kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeneza wengi wanadamu katika huu ulimwengu kutokamana na Hawa alayhi uh, Hawa alayhi salam na Adam alayhi salam kwa hivyo al-Khaliq ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameumba viumbe vyake ameumba mengi katika huu ulimwengu kwa namna ambavyo kwamba hakuna mwingine ambaye ashawahi wazia kuumba viumbe kwa namna hiyo kwa hivyo hii ndio maana ya al-khaliq unavyosema ulama rahimahumullah ni kuwa ni kuumba jambo ni kuleta jambo kwa mfano ambao haujawahi tanguliwa leo kuna wengi ambao wanadai wanatengeza vitu mbalimbali mbali. ikiwa ni ndege watu wametengeza kuna ndege ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aw lam yarau ila at tayr fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir Suratul Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutajia uwezo wake ya yeye kuumba ndege ambao wanapaa angani mara wakishikanisha mabao zao mara wakifungua mabawa wakiwa kwenye anga. Kwa mwanadamu kutengeza ndege ambayo inapaa kwenye anga si jambo la ajabu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu ambaye anaweza akafanya mambo mbalimbali mbali, akapewa akili timamu leo wanadamu wanadai ya kuwa wameumba vitu kama vile robots ambazo zinafanya shughuli mbalimbali ambazo zafanywa na wanadamu ni smart wanavyosema ina vitu kama vile mkono ina kama vile mguu ina kama vile kichwa lakini huko si kwa sababu wao wanajiigiza na Allah subhanahu wa ta'ala na hii inaonyesha uwezo wa Allah ambaye amemuumba mwanadamu akamjalia akili na mwanadamu naye anajaribu kutengeza viumbe vingine kama yeye na hii sio sio akili au sio uvumbuzi kwa sababu aliyevumbua mwanadamu ni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala asema lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu ya ayuha an-nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له hakika wale ambao mnaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi hata wakaumba inzi hata wakaitana wanadamu wote wakaitana kuumba kiumbe moja ambayo hakina mfano katika huu ulimwengu basi hawataweza kuumba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo ansha al-khalaiq ala mithalin lam yusbaq ilayhi yeye ndio ameumba viumbe kwa namna ambavyo hajawahi tanguliwa Allah subhanahu wa ta'ala hal min khaliqin ghayru Allah je kuna yote wa kuumba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndiyo ameumba jua hebu wanadamu waumbe kiumbe kama jua Allah ndiyo ameumba mwezi aibu wanadamu waumbe kiumbe kama vile mwezi milima mabonde na bahari na mengine mengi ambayo ameumba Allah subhanahu wa ta'ala miti na kadhalika hadha khalqullah faaruni madha khalaqa alladhina min duni basi hivi ndivyo viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala tumwamini Allah kwa sababu hakuna asiyekuwa Allah ambaye anaweza akaomba qulillahu khaliqu kulli shay sema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba wa kila kitu dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay huyo ni mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muumba wa kila kitu la ilaha illa hu basi hamna mwingine ambaye afaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allah al-khaliq al-bari al-musawwir kwa hivyo Al-Khaliq ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameumba kila kitu. Sasa ni nini tofauti ya Al-Khaliq wal-Bari wal-Musawwir? Kuna tofauti kidogo kati ya majina haya mawe matatu. Kuna wengine ambaye anasema yote inamaanisha maana moja, lakini Al-Khaliq ndio asli. Al-Bari na Musawwir inaeleza zaidi kuhusu sifa hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Al-Khaliq. Kwa hivyo al-Khaliq kama tulivyotangulia kusema ni al-munshi'u ala mithalin abda'ahu lam yusbaq ilayhi ni ambaye ameumba eh, vitu ambavyo kwamba hajawahi tanguliwa au vitu kama hivyo havijawahi umbwa kwa namna alivyoviumba Allah na kila kitu unachokiona katika huu ulimwengu ni katika maumbile ya Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun na kuna mengi mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba hatuyajui Waislamu miaka 1400 zaidi ya miaka 1440 waliambiwa wayakhluqu ma la ta'lamun nyinyi muona tungamia muona jahazi mnaona mbuzi mnaona kondoo haya ndo vitu ambavyo hivi ndo vitu ambavyo kwamba mnaviona lakini kuna mengi makubwa ambayo Allah atayaumba hamuyajui na kule leo tuwaona mengi ambayo hayakuwa wakati ule tuona ndege tuona magari tuona mengi mengine ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba ame na kweli kuna mengi ambayo yatakuja sisi hatuyajui katika siku za usoni Allah subhanahu wa ta'ala atawas, atawasahalishia wanadamu kuomba vitu kama hivyo kisha kuna neno albari albari ni jina ambayo ni akhas min ism al-khaliq kwa sababu albaru ni khalqun ala sifa Allah amemuumba mwanadamu lakini amemshape kwa namna fulani amemjalia yeye awe awe anasimama wima asitembee na migumu inne baadhi ya viumbe Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba vinatembea vina na folibs na folims na kuna wengine ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanatembea kwa utumbo na kadhalika kwa hivyo albar ni tofauti na alkhalq na maana Ulama wanaoeleza wanasema albar alkhalq Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano ameumba kalamu au penseli wewe unapotaka kutumia penseli hii wafanyaje unafanya bar unachonga unachonga kwa hivyo ijadul qalami shay'un ile kuumba kalamu au penseli ni jambo na wabarriul qalami shay'un akhar na kule kuchonga ile penseli ni ni jambo lingine kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba viumbe kisha Allah akawaumba kwa namna alivyotaka yeye mwenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatengeza akawamold kwa umbile ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka yeye kwa hivyo khalq ni Allah kuleta kiumbe kipya na kukiumba na kukitengeza albar albari Allah subhanahu wa ta'ala ana shape anawachonga anawatengeza viumbe hivi kwa namna ambavyo kwamba ameviumba kwa mfano mwanadamu Allah amemuumba kisha Allah akamshape kwa umbile fulani unapomtazama tu kiumbe hivi unajua huyu ni mwanadamu kisha Allah subhanahu wa ta'ala hawa wanadamu akawapa sura tofauti tofauti akawapa akawapa picha tofauti tofauti unapomuona Zaid ni tofauti na unapomuona Muhammad wote ni wanadamu wameumbwa na Allah na wote wamepewa hii umbile ya kibinadamu lakini unapowatazama shakli zao unapowatazama umbile lao utakuta kuwa kila mmoja ana sifa yake kila mmoja ana umbile lake alilopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah ni khaliq Allah ni bari Allah subhanahu wa ta'ala ni al-musawwir Natarajia ndugu yangu na dada yangu umeweza kupata picha kamili ya maana ya majina haya matatu. Asema Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala alladhi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifa. Al-musawwir ni yule ambaye amewaumba viumbe vyake kwa kwa picha tofauti tofauti liyataarafu biha ili waweze kujuana kutambuana kupitia picha hizo na sura hizo ومعنى التصوير na maana ya picture ni at-takhtit wat-tashkil ni kule kutoa shakli mbalimbali kutoa umbile mbalimbali kutoa picha mbalimbali kwa hivyo al-khaliq Allah ametuumba al ametuumba pasina na sisi kutanguliwa na viumbe kama sisi albari Allah ametushep kwa umbile la kibinadamu almusawwir Allah subhanahu wa ta'ala akampa kila mmoja wetu picture yake na uh, eh, umbile lake aliyopewa mahsusi fatabarakallahu ahsanul khaliqin basi ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiyo mbora wa kuwatengeleza watu mbora wa kuwashepu watu huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha ni Allah ndio anawapa umbile tofauti tofauti katika matumbo ya mama zenu anavotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambavyo anataka kwa hivyo hii ndio maana ya al-khaliq al-Bari al-Musawwir kisha akasema Sheikh rahimahullah al-Razzaq ambaye anawarzuku watu the only provider Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayepeana chakula, ndiye anayepeana mapato, ndiye anayepeana watoto, ndiye anapeana wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayepeana afya, yeye ndiye mwenye kuleta amani, yeye ndiye mwenye kuwaruzuku wanadamu kwa yale yote ambayo wanamiliki. وسمتجمه من جنة اسبقوا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق إن الله هو الرزاق الله سبحانه وتعالى يندي أنا يرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أنا هب يكوى يندي من يكو رزق وجواكه tumwamini Allah na tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea almu'ti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kupeana almani' Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kunyima na anapompa mtu ana hikma na anapomnyima mtu jambo vile vile ana hikma almudabbiru li jami'il umur Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kuendesha mambo yote katika huu ulimwengu mwanadamu anapoelewa sifa hizi nzuri za Allah anapoelewa majina haya mema ya Allah subhanahu wa ta'ala basi anaishi na utulivu wa moyo anaishi na raha katika akili yake kwa sababu anajua Allah is in control tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila mazuri na kuturuzuku atuweke mbali na kila mabaya na ajalie maisha yetu ya akhirah ni maisha mazuri vile vile maisha yetu ya dunia rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh